ჰიჯრის კალენდრის მიხედვით. აა ამას თავისი მნიშვნელობა, თავისი პატივი და თავისი სიძვირფასე გააჩნია გამჩენელი ღმერთის წინაშე. განსაკუთრებით კი მუჰარრემის მთვარის მეათე დღეს, რომელიც ჩვენში როგორც აშურა ისე არის ცნობილი და ამ სახელით არის გავრცელებული ძალიანად ისლამის ქვეყნებში. ეს მთვარე დიდი მადლის მქონე მთვარე არის. მუჰარრემ სიტყვა თვითონ ნიშნავს ნაკრძალს, აკრძალებს. ანუ რანაკრძალთან გვაქვს საქმე. თვარის კალენდარში 4 თვარი არსებობს, რომელსაც რომ ჰარამი თვარები, ანუ ნაკრძალი თვარები ქვია, ჰარამ ნაკრძალს ნიშნავს. ამ თვარებში აკრძალულია ყოველგვარი ცუდი, ღოროთი და ავი საქმეები. მოუწონარი საქმეები. ამ თვარეებში აკძალულია და სხვა თვარეებთან შედარებით უფრო მეტი ცოდვა ეწერება ვინც ასეთ თვარეში, ასეთ დროში რაიმე ცუდ და მოუწონარ საქმეს ჩაიდენს. ამასთანავე მადლიანი და სასიკეთო საქმეებით ორ მაგათ, სამ მაგათ და უფრო მეტად ფასდება გამჩენელი ღმერთის წინაშე სუბჰანაჰუ ვეთაალა უზენაეთი ალლაჰი თავის წიგნში თეუბეს სურას 36 აიათში ამ თვარის შესახებ და საერთოდ თვარების შესახებ შემდეგნაირად ძანებს რომ უეჭველად 12 თვეა თვეთა რიცხვი ალლაჰის წინაშე ალლაჰის წიგნში ანუ გამჩენელი ღმერთის მიერ დაწესებული ერთი წლის თვეები 12-ისგან შედგებაო. სათადა დედამიწის გაჩენის დღიდან ეს იქიდან მოყოლებული ასეა. მათგან 4 თვე ნაკრძალია. ანუ ჰარამი თვარეები. სწორედ ესაა ჭეშმარიტი სარწმუნოება. მაშ ნუ მოიქცევით ამ თვეებში უსამართლოდ საკუთარ სულს. ებძოლეთ წარმართებს ერთიანად როგორც თქვენ გებძვიან ერთიანად და იცოდეთ უეჭველად ალლაჰი ღვთისმოშიშებთან ერთად არის ანუ უზენაესი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვეთაალა ბძანებს რომ საკუთარ თავს ამ თვარეებში უსამართლოდ მოექცევით რას ნიშნავს უსამართლოდ მოექცევას საკუთარ თავთან საკუთარ სულთან როდესაც პიროვნება თქვათ ცუდ საქმეს აკეთებს, ბოროტს აკეთებს, ამაში უპირველესად მავნებლობას ზიანს მიაყენებს საკუთარ თავს. სხვაზე უფრო მეტად საკუთარ თავს მიაყენებს ზიანს, იმიტომ რომ საკუთარ პიროვნებას საკუთარ კაცობას მიადგება ზიანი ჯერ პირველად, რომ მას არ ექნება შესაძამისი დაფასება საზოგადოებაში. იმის მერე გამჩენელი ღმერთის წინაშე ის შეფასდება როგორც ბოროტი და ავი ადამიანი. ამის შემდეგ ის იმ ქვეყნად ამის მიერ ჩადენილ ცუდი და მოუწონარი საქმისთვის სასჯელს მიიღებს. ეს ყველაფერი მას უბრუნდება ზარალის და ზიანის სახით. ამიტომაც ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალა ბზანებს რომ ამ პერიოდში საკუთარ თავს საკუთარ სულს უსამართლოდ მოექცევით. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც რომ ამ თვეებში, ამ თვარეებში ერთი ჩადენილი კიდაც ცოდვა იყოს, თუნდაც მადლი იყოს, ხვებთან შედარებით უფრო მაღალ მაღალი ფართობით ფასდება. Allah-ı şu mevali subhanehu ve teala Allah-ı şu mevali aleyhissalatu vesselam'ın ham tvarish şesahib şimdi gnayrat zanemsin. დრო ისე მიედინება, როგორც უზენაესმა ალდაჰმა გააჩინა ცები და დედამიწა და იმ დღეს მიედინებოდა. წელწადი 12 თვეა, მათ შორის 4 ნაკძალი მთვარეებია. ამათგან 3 ერთმანეთის თანმიმდევრობით ხდება. ესენია ზულყაღდე, ზულჰიჯჯე და მუჰარრემი. მესამ მეოთხე მთვარე, ანუ მეოთხე ნაკრძალი მთვარე არის რეჯების მთვარე. რომელიც რო წმინდა სამთვეულშიც, ანუ უჩაელარებშიც ხდება ერთ-ერთ ძირფას მთვარედ. რას რასთან არის დაკავშირებული, როდესაც რო ასეთ პერიოდში, თქვათ რამაზანია, უჩაელარია, მუჰარრემის თვარი აშურა არის ასეთ გაკეთებულ დროს ერთი მადლი ათად გვეწერება ერთი გაკეთებული ცოდვა უფრო მაღლა ფასდება და მსკავსი რამეები რასთან არის რა თქმა უნდა ამის დადგენილების გამომტანიც და გადამწყვეტიც უზენაეს ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალა მის მიერ მინიჭებული ეს ფასი მის მიერ მინიჭებული ეს მადლი სიძვირფასე ალლაისგან მომდინარეობს და ალლაჰი რასაც სიძვირფასად მიიჩნევს და დააფასებს ის ჩვენ სიძვირფასად და უნდა მივიჩნიოთ და პატივი უნდა ვცეთ ერთ-ერთი ისლამის სწავლული ყათადე რაჰიმეჰულლაჰი შემდეგნაირად ამბობს ამის შესახებ რომ ალლაჰი თავის მსახურებში ზოგიერთებს სხვებთან შედარებით უფრო მეტად გამოარჩევს და უფრო მეტ პატივს მიაგებს იმას. უფრო მეტად დააფასებს საზოგადოების წინაშეც ის უფრო მეტად დაფასებული იქნება. მაგალითად ამის მაგალითებია ანგელოზებს შორის ჯიბრილ ალეისლამი არის გამორჩეული ადამიანებს შორის შუამავლები არიან გამორჩეული სიტყვებს შორის ზიქრი ანუ ყურანი ქერიმი ალლაჰის დიდება არის ყველაზე უფრო მეტად გამორჩეული რომელიც ვაიზის დასაწყისში საკითხულ ხუთბეშიც წარმოთქვით შუამავლ ალეიჰის სალათუ ვესალამის ჰადისის სახით ინ ასდაკალ ჰადისი კიტაბულლაჰ ანუ ჭეშმარიტად სიტყვათა შორის ყველაზე საუკეთესო ალლაჰის სიტყვა არის სამლოცველოებს შორის გამორჩეული კიდე მეშჯიდი ჰარამი, ანუ მექეს მეშჯიდია, სადაც ერთი ნალოცი ნამაზი 1000 სუდრის. თვარეებს შორის გამორჩეულია რამაზნის თვარე, მუჰარრემის თვარე, რეჯებ შაჰვანის თვარეები და სკავსი, რომლებიც ვიცრო სპექტან შედარებით უფრო მეტი მადლის მქონე და უფრო მეტი პატივის მქონე თვარეებია. დღეებს შორის ჯუმა სხვებთან შედარებით ჯუმა უფრო მეტად დაფასებული და უფრო მეტი მადლის მქონე დღეა ღამეებს შორის ყადირის ღამე რომელშიც რომ რომელიც რომ უზენაესი ალლაჰის ძანებით 1000 თვეზე უფრო უკეთესია ამას ჩვენ ვკითხულობთ ინაენზენაში ხაირუ მინ ალფი შეჰრი 1000 მთვარეზე უფრო ღეირიანი და უკეთესია ყადირის ღამე. ანუ გამჩენელმა ღმერთმა სუბჰანაჰუ ვეთაალა ზოგიერთ პიროვნებებს შუამავლების სახით, ზოგიერთ დღეებს, ზოგიერთ თვარეებს, ზოგიერთ ღამეებს განსაკუთრებული ნიშნულობა მიანიჭა, განსაკუთრებული მადლი მიანიჭა, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ უფრო მეტ ღვთისმსახურებას ვასრულებთ და ეს ერთგვარი იმას გავს რა ქვია ცოტა შეიძლება უხეში შედარებაც გამოგივიდეს ზოგჯერ მაღაზიები სავაჭრო ცენტრები აქციებსაც ესებენ ფასდაკლებას იმას გავს ანუ ამ პერიოდში გაკეთებულ ერთ სამადლო საქმეზე 10 გეზერება ასეთ დროს გამოყენება სჭირდება რომ გამოვიყენოთ ამისთვის რა არის საჭირო რა არის საჭირო და დაუცოთ უნდა ეს დროები როდის მოვა როდის დადგება როდის არის აშურა როდის არის თქვა ყადირის ღამე და მსგავსი ღამეები ყოველთვის უნდა ვეძიოთ რომ ამ ღამის მადლი დავიმსახუროთ ჩვენ და ამ ღამეს გამჩენელ ღმერთის სახურება შეუსრულოთ ابو هريره رضي الله عنه გადმოგვცემს რომ ალლაჰი შუამავალმა შემდეგნაირად ბრძანა რამაზნის გარდა ყველაზე მადლიანი მარხვა ალლაჰის მთვარე მუჰარრემში მარხვა ხოლო ფარზი ნამაზის გარდა ყველაზე უფრო ძვირფასი მადლიანი ღამის ნამაზი ანუ ჩვენ რომ თეჯუდ ნამაზს ვეძახით ის ნამაზია ეს ესე იგი რამაზნის შემდეგ ყველაზე მაღალ საფეხურზე რამაზანი დგას, იმის შემდეგ ყველაზე ძვირფასი აშურას მარხვა ყოფილა. ანუ დევანდელი დღე. იმის შემდეგ ნამაზზე საუბრობს, ფარზი ნამაზზე ყველაზე ძვირფასია. ფარზზე უფრო ძვირფასი სალოცავი ნამაზი მუსლიმან მოწმეს არ გააჩნია. უპირველესად ყოველდღიური 5 ფარზი უნდა შესრულდეს. ამის შემდეგ ამ ხუთი ფარზის გარდა კიდე უფრო ძვირფასი ნამაზი ვისაც რომ უნდა შეასრულოს, მაშინ დაეჯუთ ნამაზი, ღამის ნამაზი. ღამის ნამაზი ა ღამის ანუ იასის ლოცვის შემდეგ ცოტას წავიძინებთ შუამავლის სუნნეთის მიხედვით ღამის 1:3-ში, როდესაც ყველა ზინავს როდესაც ყველა თბილ საბანშია გახმეული ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ალლაჰის ხათრით ალლაჰის მოყოლების ხათრით როდესაც იმ თბილ ლოგიც მივატოვებთ ამ ცივ ღამეში და იმ თბილ ძილს გავიტეხავთ რის ხათრით არა იმის ხათრით რომ მეზობელმა დაგვინახოს და დაგვაქოს რომ ოჰ ეს რა მორწმუნე კაცი ყოფილა მეზობელს იმ დროს ძინავს ყველას ძინავს მერთის ხათრით მარტო მერთის გულის მოსაგებად რომ ავდგებით და მის წინაშე დავდგებით და ვიტყვით ეი გამჩენლო მერე მე შენთვის მოვედი შენთან მოვედი შენმა სიყვარულმა მე თვალს ძილი არ მომაკარა შენი მოყოფილების ხათრით მე ვდგები შენს წინაშე წავსთიქი და მინდა ქედი მომიხარ მოდესაც ამ გზნობით ჩვენ ავდგებით და ორმოხ ნამას შევასრულებთ ორი მინიმუმია. იმაზე მეტი, ვისაც სურვილის მიხედვით, ვისაც რამდენი შესაძლებლობა ექნება, იმდა შეასრულებს ეს ფაზ ნამაზებზე ძვირფასი ნამაზია. იგი უკაცრავად. ფაზი ნამაზების შემდეგ ყველაზე ძვირფასი ნამაზია. ჰადისი შუამავალი ალეისალათუ ვესალამ ზანებს მუჰარრემი მთვარის შესახებ შეჰრულლა ანუ ალლაჰის მთვარე. ამით ჩვენ იმას გვაცნობებს თუ რაოდენ ძვირფასია. რაოდენ ადიუსაცემი მთვარე არის ეს მთვარე, რომელშიც ამჟამად ჩვენ ვიმყოფებით. და э ძანებს რომ რამაზნის გარდა ყველაზე ძვირფასი მარხვა არის აშურის მარხვა. ანუ აშურაც ამ თვარეში იმყოფება და ესეც იმაზე მიგვითითებს, რომ ეს თვარე ერთ-ერთი ძირფასი თვარეა იმისათვის, რომ მორწმუნე ნაფილე ორუჯი იმარხულოს და დიდი მადლი მოიგოს. ვისაც ვალი აქვს რამაზანის შესასრულებელი, იმასაც შეუძლია რომ ამ თვარეში აშურას შეურჩიოს ან მუჰარრემის მთვარე შეურჩიოს და ამ დროს ის ვალი ამ დროს შეასრულოს და ამით ის დიდი და ძვირფასი მადლი დაიმსახუროს რომელიც გამჩენელ ღმერთს ამ მთვარესთვის აქვს გამოყოფილი და განკუთვნილი უზენაესი ალლაჰი საკუთარი სურვილის მიხედვით არავის არ ეკითხება საკუთარი სურვილის მიხედვით რომელიმე მთვარეს, რომელიმე წელიწადის, რომელიმე დროს ან რომელიმე ადგილს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს და ჩვენი ვალიც ის არის, რომ ეს დროები, ეს ადგილები, დროები რაც ძალიან ჩამოთვალეთ. ადგილები მექე, მედინე და მსკავსი წმინდა ადგილები, სადაც რომ ერთი ნალოცი ნამაზი 1000 500 და სკავს რაოდენობებს უდრის. ადგილის ან დროის უპირატესობა უპირატესობა ე გამოწვეულია ორი მიზეზის გამო. ამას ხსნის ერთ-ერთი სწავლული იზბინ აბდუსელამ რაჰიმეულლაჰი. ე პირველი შეიძლება ამ ქვეყნიური მიზეზების გამო უპირატესობა. ამ ქვეყნიური მიზეზების გამო უპირატესობა უპირატესობისთვის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, მაგალითად ადამიანები საკუთარი გონებიდან, საკუთარი გადაწყვეტილებით, საკუთარი სურვილის მიხედვით რაღაც რაღაცებს უპირატესობას მიანიჭებენ. მაგალითად, თქვათ ახალი წელი. წელიწადი იწლება ამისთვის, რომელსაც განსაკუთრებულ უპირატესობას ანიჭებენ. დაბადების დღე განსაკუთრებულ უპირატესობას ანიჭებენ ამ თქვათ კონკრეტულ ადგილებს ბრძოლის ველი გამარჯვების ადგილი და სკაუს რამეებს ადამიანები საკუთარი სურვილით საკუთარი გემოვნების მიხედვით რაღაც რაღაცეებზე დაკვდნობით უპირატესობას ანიჭებს მეორე არის წმენიდან გამომდინარე უპირატესობა, რომელიც ალლაჰს ეკუთვნის, რომელსაც ალლაჰი ადგენს და სხვა ვერავინ, რომელსაც ყველაზე უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და რომელსაც მოწმე მუსლიმანმა ყოველთვის დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს. გამჩენელი ღმერთის მიერ უპირატესად, ანუ წინა პლანზე წარმოქმნებული, მაღლა დაყენებული ეს ძვირფასი დროები იქნება თუ ადგილები მორწმუნესთვის ყოველთვის სანატრელი და საძებარი რამე არის ანუ მორწმუნე ყოველთვის ეძებს იმ ადგილებს მორწმუნე ყოველთვის იძებს იმ დროს მაგალითად ყოველთვის როდესაც რამაზანი მოახლოვდება ყველა საში თვარეს უმურებს ბოდიშ დადგება თვარე დადგა თუ არ დადგა როდის უნდა ვიმარხლოთ ან ბაირამზე რატომ ეს ყველაფერი იმიტომ იქიდან არის გამოწვეული რომ ამ თვარეს გამჩენელმა ღმერთმა განსაკუთრებული მადლი მიანიჭა. ეს ადამიანების ეს პიროვნებებიც ამ დროს ამ დროის მონაკვეთს ეძებენ, რომ ის განსაკუთრებული მადლი დაიმსახურონ. ან ყადერის ღამეს ძალიან თქვა თუ გადავხედავთ ისლამის ლიტერატურას ძალიან ბევრი მსჯელობები და ბევრი წიგნები და ნაშრომები დაწერილა ამ საკითხზე. რატო? იმიტომ რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანია და არ გაგვეპაროს, არ გაგვექცეს, არ გამოგჩეს ეს დღეო, ამასთან დაკავშირებით ძალიან მეური კვლევა ძიება გაუკეთებია მუსლიმანებს და კეთდება კიდეც დღესაც. ამიტომ ჩვენი ვალი რა არის? გამჩენელი ღმერთის მხრიდან ეს უპირატესად დაწესებული წინაპლანზე წარმოყენებული დროების და ადგილებისთვის პატივისცემა და მათზე ამ დროებში ამ ადგილებში გამჩენელი ღმერთის მოსაწონი უფრო მეტი საქმეების კეთება არის ჩვენი ვალდებულება. აშურა აშურას წარმომავლობაზე ვისაუბროთ ცოტა. საიდან მომდინარეობს და რა მნიშვნელობა აქვს? მუჰამმედ შუამავალმა ალეიჰი სალათუ ვესალამმა როდესაც მექკედან მედინაში ჰიჯრეთი გააკეთა ანუ მექკედან მედინაში გადავიდა იქ მედინაში ძალიან ბევრი ებრაელები ცხოვრობდნენ ნახა რომ ებრაელები ამ დღეს მარხულობდნენ შუამავალმა ალეიჰი სალათუ ვესალამმა მათ ითხარო რა არის ეგ რა რას მარხულობთ რა დღეა რასთან დაკავშირებით რას აკეთებთ მათ უპასუხეს რომ ეს ძალიან ძვირფასია წმინდა დღე არის ამ დღეს ალლაჰმა მუსა შუა მავალი алейჰი სალამი მისი მტრისგან გადაარჩინა ფარაონისგან გადაარჩინა ისინი ზღვაში მათთვის ალლაჰმა ზღვა ყურად გააპო შუაში გასავლელი გააკეთათ. ზღვის მეორე მხარეს გავიდნენ მათ უვნებლად, ხოლო მათ უკან მომავალი ფარაონი ზღვაში დაიხჩა. ეს ამ დღეს მოხდა. გარდა ამისა, ჰაზრეთი ნუჰის გემმა ჯუდის მთაზე ამ დღეს მოადგანა პირსა. ასე უთხრეს ის ყოფმა ებრაელებმა. ამ დღეს საპატივცემულოდ გამჩენელი ღმერთის წინაშე მადლ სამადლობელოდ მადლიერების ნიშნად ამ შუამავლებმა ეს დღე იმარხეს და ჩვენ იმ სუნნეს იმ შუამავლების სუნნეს ვაგრძელებთ. როდესაც ალლაჰის შუამავლას ალეიჰი სალათუ ვასალამმა ეს გაიგო და მათ უთხრა რომ მე მუსა შუამავალთან თქვენზე უფრო ახლოს ვარ. იმის სუნნეზე მიყოლა ჩვენთვის უფრო შესაფერისი და მოხდენილი იქნება ვიდრე თქვენთვის. იმიტომ რომ მათ მუსა ალეი სალამის შერიათი მისი მოტანილი ციგნი შეცვალეს ამ ხალხს. ამიტომ შუამავალ ალეი სალათუ სალამმა იეს უთხრა რომ მე მაგის სუნნეთზე მიყოლა თქვენზე უფრო მომიხდება. იმიტომ რომ მე ჩვენ ნამდვილი მორჩილები ვართ. თქვენ რაც რომ არ გაწყობდათ, ისინი შეცვალეთ თქვენი ხელით. და ამის შემდეგ შუამავალმა ალეიჰი სალათუ ვასალამმა უბრუნდა და თავის საჰაბებს უბძანა, რომ ეს დღე, ანუ მუჰარრემის მთვარის მე-10 დღე ემარხულათ და მარხვაში გაეტარებინათ. როდესაც აბდულლა ბინ აბას რადიალლაჰუ ანჰ ამ თوارეს შესახებ ეკითხეს მანასეობას უყარო მე არ მახსოვს რომ რამაზნის თوارის გარდა რამაზნის რამაზნის მარხვის გარდა აშურამ თوارეზე უფრო ზვირფასი დღე შუამალ ალეისელათვე სლამს ემარხულოს ანუ რამაზნის გარდა შუამალმა ყველაზე ზვირფასი აშურას მარხვა იმარხა. შომოვალი ალიჰი სალათუ ვესალამით ამ დღეს მარხვის სიძვიფასეს ამ დღეს მარხვის სიდიადეს თავისი სიტყვებით შემდეგნაირად გვამცნობს. მე ალლა შევთხო რომ ეს დღე არეფე დღე უფრო სწორედ არეფე დღე წარსული ერთი წლის წოდების და მომავალი ერთი წლის წოდების პატიების მიზეზი იყოს. გამჩენელ ღმერთისგან ამის იმედი მაქვს. შუამავლიალი ისლათვის ამცადებს. და ამასთანავე აშურა დღეს მარხვაც წარსული ერთი წლის წოდების პატარა საუბარია, ანუ მხედველობაში არის პატარა წოდები. პატარა წოდების პატიების მიზეზი იყოს ეს ერთი დღე ნამარხიო. შუამავალი ალეიჰი სალათუ ვასალამ ზარებს. აქ მინდა ყურადღება გავამახვილო არაფე დღეზე. არაფე დღე რას ნიშნავს ბაირამს წინადრე. თუმცა რომელი ბაირამის? რა თქმა უნდა ყურბან ბაირამის. რადგან რამაზან ბაირამის არაფე დღეს ისედაც ყველა იმარხოს. აქ საუბარია ყურბან ბაირამის არაფე დღის მარხვაზე. რომელიც რო წარსული გავლილი 1 წლის და გასავლელი მომავალშიც 1 წლის სოდვების ატიების მიზეზი იქნება შუამავალი ალიჰი სალათუ ვასალამის დუის დახმარებით ინშალა. აშურა დღე აშურა დღის მარხვაც მომავალი 1 წლის წასული 1 წლის სოდვების ატიების მიზეზი იქნება ინშალა. ეს ყველაფერი ამ დღეების სიძვირფასეზე მიგვითითებს ამ დღეების სიძვირფასეზე მეტყველებს და გამჩენელი ღმერთის უხრწყალობაზე მეტყველებს ეს ყველაფერი დიდება ალლას რომელმაც რომ ასეთი ძვირფასი დღეები გააჩინა და მოგცა იმის საშუალება რომ მცირე დროის მონაკვეთში მცირე ამელით დიდი მადლი მოვიგოთ Alhamdulillah. ა აშურა თვითონ სიტყვა მეათეს ნიშნავს. ხოლო არსებობს კიდე მეორე სიტყვა თასვა, რომელიც მეცხრეს ნიშნავს. ანუ აქ საუბარია მუჰარრემის მთვარის მეცხრე და მეათე დღეებზე. აბდულლაჰ ბინ აბასი რადიალლაჰუ ანჰი ძანებს რომ ალლაჰი შუამავალმა ჩვენ მუჰარრემის მთვარის მეათე დღის მარხვა ვიბრძანა და დაგვავალა აქვე შევეხოთ აშურა დღესთან ანუ აშურა არის მეათე მუჰარრემის მთვარის მეათე დღე მეათე დღესთან ერთად მეცხრე დღის მარხვასაც შევეხოთ აქვე. მეცხრე დღის მარხვა ალიმების სწავლულები ამობენო, ამასთან მეცხრე დღის მარხვა არის მუსტეჰაბი. მუსტეჰაბი კარგი და მოსაწონი საქმეს ნიშნავს. როდესაც ალლაჰი შუმავალმა ალეიჰი სალათუ ვესალამმა э занаро ესე იგი საბებს დაავალა რომ ეს თქვენ იმარხულეთ მეათე დღე მუჰარრემის მთვარის მეათე დღეო საჰაბები ამ მეათე დღეს მარხულობდნენ თუმცა გავიდა ხანი და შეხვდა დაებადათ საჰაბებს და შუამავალთა მოვიდნენ და უთხეს რომ აი ალლაჰი შუამავალ ეს ისეთი დღეა რომელსაც რომ ებრაელებიც და ქრისტიანებიც ადიდებენ პატივს ცემენ და ისინიც მარხულობენ. ეს რატომ ასეთ კითხვას უსვამენ შრომოვას? რატომ ასეთი კითხვა გაუჩნდათ? იმიტომ რომ საერთოდ ვინც შრომაულის სუნნეთს იცნობს კარგად და ყველაზე უკეთესად ზაბები იცნობდნენ შრომაულის სუნნეთს. შრომაულის სუნნეთში არის ასეთი რამე რომ სხვა წმენის მიმდევრებისგან განსხვავებულად მოქცევა ერთ-ერთი პრინციპი არის შრომავის. ანუ არმი არმიებს გავსოს სხვა წმენის მიმდევარს. აა ჰადისებიც არის ძალიან ბევრი, დაემს გავსებით სხვებს, დაემს გავსებით ებრაელებს, ვინც სხვებს დაემს გავსება ის იმათგან არის. და მსგავსი ჰადისებიც არის ბევრი. ანუ ეს შრომავალი ალეისალათუ ესალამის სუნნეთის ერთ-ერთი პრინციპია. და როდესაც რომ ეს დაფიქრდნენ საჰაბებმა, ისინი კარგად ცნობდნენ გამავლის სუნნეთს, რადგან მასთან ერთად ცხოვრობდნენ დღისით, ღამით, გზავრობის დროს, ძოლის დროს ყოველთვის მასთან ერთად იყვნენ. მას ასეთი კითხვა გაუჩნდა, ბუნებრივია. შომალს როდესაც ეს კითხრეს, შომალო ალეისალათუ ვესალამმა ბძანა რომ მაშინ რა კი ასეა საქმე? მაშინ მომავალ წელს მეცხრე დღესთან ერთად მეათეს. ანუ იგი თუ ერთს მარხულობენ, ჩვენ ორს ვიმარხავთ, იგენისგან განსხვავებული ვიქნებით. მე წესთან ერთად მე ათესაც მიმარხულებ. თუმცა ამ ჰადისის გადმოცემი საჰაბე აბდულაჰ იბნ მესუდ რადიალლაჰუ ანჰი ამბობს რომ მეორე წელწადს აქ უკვე მუჰარრემის მთვარის დადგომა ანუ აშურის მოსვლა შრომავს ალისლათ ვესლამს აღარ მოესწრო. გარდაიცვალა. ალბები ამბობენ რომ ამ დღეს მარხვა მუსტეჰაბია რატომ იმიტომ რომ შომავს ნიეთი ქონდა იმარხა და თუმცა არ მიესწრო. იმას ეს გადაწმენილი ქონდა იმარხა. ამიტომ ამას თუ შევასრულებთ ეს იგივე სუნნეთზე მიყოლად ჩაგვეთლება ინშალა. ე შუამავალი კიდევ ერთი ჰადისიც არის ამის შესახებ შუამავლისგან ალეისლათუ ისლამისგან გამოცემული სადაც რომ ასე ბძანებს რომ ებრაელებისგან განსხვავებულად მოიქეცით. აშურასთან ერთად, ანუ მეათესთან ერთად, აშურა მეათეს ნიშნავს, მეათესთან ერთად ერთი დღე ან ადრე თან გვიან დაიჭირეთ. ანუ ან მეცხრე მეათე, ან მეათე მე-11 ერთად დაიჭირეთ. შომალიანი ისრათ ვისლამიცებს. ალიმებიც ამის შესახებ ამბობენ რომ მეცხრე მეათეს დაკავნა უფრო მადლი, უფრო მეტად მადლია. მე 11-ის მეტესთან დაკავ მე 11-ის დაკავნასთან შედარებით. თუმცა მარტო მე 10-ის დაკავნაც შეიძლება, სწორად არ შეიძლება. იმიტომ რომ რამოდენიმე წელი ისეც იმარხეს მუსლიმებმა. თუმცა ვისაც რომ უფრო მეტი მადლი უნდა, უფრო მეტი მადლის მოგება უნდა, მაშინ იმან მე-9 და მე-10 ერთად იმარხოს და ინშალლა ამ დღის მადლს მოიგებს და იმ ქვეყნად, როდესაც უზენაესი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალას წინაშე წარს დგება მას იქ დახვდება ამის ამელ დეფტერში, რომელსაც რომ ინშალლა მარჯვენა ხელით აიღებს. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ჩემი სასაუბრო თემა ამით გამოწვეულია თუ კითხვები გექნებათ ვინმეს შევეცდები ჩემი სოდნის და მიხედვით გავსწრებ პასუხი. ერთ მოვასწრე გავშვიდეთ. გამეშ აუცილებელი ნამაზია აუცილებელია დაგინებდა გაიგოს თუ შესაძლებელია რომ დაწერვამდეს რამეში იყოს ან თუ მოკლა ასეთ მაგალითს კარგი მე თქვენს კითხვას გავიმეორებ რომ აქ მსმელელმაც გაიგონოს ანუ კითხვა არის ერთ-ერთ თმა გეკითხება რომ კითხვა არის ასეთ ეჯუტ რამასთან დაკავშირებით რომ აუცილებელი არის თუ არა ღამე დავიძინოთ და ღამე ღამის 1/3-ში, ანუ გარკვეულ პერიოდში ავდგეთ და ვილოცოთ. ეს აუცილებელია თუ დაწოლამდეც რომ ვილოცოთ, ეს შეიძლება. აუცილებელია ძილის შემდეგ, ძილის შემდეგ ადგომა. რატომ? იმიტომ რომ ამას მეორე მიზეზები აქვს. იმიტომ რომ პირველი მიზეზი არის შუა ალეისლამის სუნნეთი, ჩვენ იმის სუნნეთზე მიყოლით ვართ დავალებული. ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თააალა ყურანი კერიმში მზანებს, რომ რასაც მოგცემთ შუამავალი ის აიღე, რასაც აგიგზალავს იმისკა გეიჭეთი, შორს დადეკით. პირველი ეს ის სუნნეთი ამგვარი იმის სუნნეთი. მეორე მეორე ეს ის იმიტომ არის, რომ შეიძლება ადამიანმა ვთქვა ახლა ვარ საზოგადოება რამოდენიმე პიროვნება მიმყოფებით და ნამაზის დრო. ავდექით ყველა ნამაზის სალოცავად, მე აქ ხომ ვეღარ გამოერჩევი. გინდა არ გინდა უხერხულად მიგზნობ თავს და დაუდგები თქვენთან ერთად და ვილოცავ. მაგრამ თქვენ რომ ასეთი არ ყოფილიყავით, შეიძლება არ მელოცავ. ერთი რაც ხა იქნება მეთქე და ჩემექნია ხელი. თუმცა ეჯუ თამაში ამგვარი არაფერი არ არის რატო ყველას ძინავს ვინმე ვერ ხედავს ყველას ძინავს ვინმე ვერ ხედავს და შენ ადგები და ყიბლესკენ მიბრუნდები და სეჯდეზე თავს დადე იმ ცივამის რის ხათრით იქ არც უხერხულობაში واردები ვინმესთან არც არ ვისკცვენია რატომ არი ძინე შენი გლოგინში თბილ ლოგინში და რატომ ადიქამ ცივღამეში და იქ დადე ლოცვინო რის ხათრით რა თქმა უნდა გამჩენელი ღმერთის ხათრით იმის გადა სხვა მეტი სხვა ალბათობა არ არსებობს ამიტომ დეჯთი იმ დროს სალოცავია ა დაწოლამდე ნაფილეს რამდენიც კიდე იმდენ ნაფილეს ილოცავ დაწოლამდე თუმცა დეჯს ყველა ნამას თავისი დროა ყველა ნამას საბანავაზი ევლი ხან ვილოცოთ იზამს იქინდი იასი ხან რომ ვილოცოთ დეჯცას მისი დრო ამის ერთმე სამეჩი ძილი მისაც რომ მადლის მოგება სურს კეთილი ინებოს ძილი გაიგეხოს თბილი ლოგინი მიატოვოს და გამჩენელ ღმერთის წინაშე კედი მოიხსნას თავარ პრინციპი ეგ არის რა თქმა უნდა თავარ პრინციპი ეგ არის მერტის ხათრისთვის შენ რას გეიმეტებ ღმერთმა ამდენი სიცოცხლე მოგცა, რიზღი მოგცა, ალჰამდულილა შერია დარჩენილ ხარ. ჩასაცმელი მოგცა, ალჰამდულილა შიშველი არ დარჩენილ ხარ. ღმერთი ყველაფერს გაძლევს, შობლები მოგცა, ძმები მოგცა. ეს ამხელანი ამეთია, მარტო რომ იყოს ადამიანი, ვინმე რომ არ ყავდეს. ალბათ თენი ქონებას და ყველაფერი რომ ქონდეს, გაგიშდება ალბათ ადამიანი მარტოობაში, ხო? შობილი მოხცა, ძმა მოხცა, ნათესავი მოხცა, ეს ეს ყველაფერი ნიამეთია. ამდენად ხა შენ რა სიმეთემ გამჩენილ ღმერთის ხათვისთვის? გამჩენილ ღმერთს კი არ ჭირდება ეგა. არც ერთი არ ჭირდება, ისევ შენ და მოგათხოს იმ დუნიას ინშალლა, მაგრამ. მარა გამჩენილ ღმერთის იმ სიყვარულის მოსაგებად რა სიმეთემ, რა სიმეთემ? ერთი თბილი საბანი თუ ვერ დათმე. მაშინ ჯენნეთი იაფი არ არის. ჯენნეთი არც შუამავლისთვის არ ყოფილა იაფი. არც ახალებისთვის არ ყოფილა იაფი. დილამდე ნამაზ როცდობდნენ ისინი. ფეხები სანამ არ აიშე რადიალლაჰუ ანჰა გადმოგცემს რომ შუამავას იმდე ნამაზ როცდობდა გამე ფეხები უსინდებოდა. ჩვენ არც როცვა გვინდა, არც მარხვა გვინდა, თბილი ლოგინი გვინდა, ჯენნეთიც გვინდა. საიდან კიდე მარხვასთან დაკავშირებით თქვენ თქვით რომ ეგ აშურა დღეს თუ ვალი რამაზანი აქვს დასაგამები შეუძლია დაიგავოს და ჩაეწყაროს გასწორდა ვალი მაგრამ ახლა აშურა დღეს მარხვის მადლიანობა ხომ გარიგება ფანძზე უფრო დიდი მადლიანი არაფერი არ არსებობს როგორ თქვით რამაზნის მარხვის გარდა ყველაზე ძვირფასი აშურა არის ესე იგი რამაზი რამაზანი იმაზე უფრო ძვირფასია. ამიტომ რამაზნიდან დარჩენილი მადლი იმ სამარხი რამაზანი იმაზე უფრო მაღლა დგას. და ჰანეფი მეზებში, ჩვენს მეზებში, ანუ ჩვენს მეზებში არის რომ დარჩენილი ვალი დარჩენილი ვალი ე სიცოცხლის ბოლომდე როცა კიდე ანაზღაურებს. დანარჩენი მეზებები გასამობენ დანარჩენი მეზობები ამბობენ რომ დარჩენილი ვალი რა ვარც რომ საშუალება გექნება თუ არა მაშინვე უნდა ანაზღაურო დიდი დიდი მეორე რამაზნის მოსვლა მეორე რამაზანი თუ მათ მოგისრა დრო გქონდა და არ იმარხე მაშინ უკვე ქეფარეთი გეკუთვნის და ჩვენთან კიდევ შედარებით უფრო მსუბუქად არის მეორე მესებები რას ამობენ თუ ფარძი ვალი გაქვს მაშინ ნაფილეს ვერი ლოცავ. თუ ფარზი ვალი გაქვს, მაშინ ნაფილეს ვერი მარხავ. ჯერ ფარზი შეასრულე და მერე გადაიბი. იმაზე, იმიტომ რომ ფარზი უფრო მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, რაღაც აიდებს დასრულა დღეს და იმ ოპოზიციის ვალდებს, რა ვარ, იმ ოპოზიციის დასრულა დღეს აშვილის და იმ. კი ბატონო, მაგრამ ასეთი რამე ახლა, მაგრამ მის არჩევანზეა და მოგდი. თუმცა ასეთი რამე შეიძლება რომ მე მაგალითად სხვა დროს რო მიმარხო, ხომ ეს ავანაზღაურო. სხვა დროში უფრო დაბალი მადლი აქვს. მე მინდა რომ მეტი მადლი მეუღო და უმიზნება შურადა ეს. შეიძლება რადგანაც არ ამაზე პრობლემა არ არის. ეგეც არ ვიცი. ამიტომ მოსრებაზე, იმიტომ ამბობს მეორე მეცნიერების იმამები, რომ თქვათ ავადხა გამოჯანმრთელი მეორე რამაზის მოსლამდე ის უნდა აღასღაო ვალდებული ხარ გამოჯანმრთელი დრო კონდა ვერ მოასარი ანაზღაურება და გამჩენილ მაღმერთმა სუბჰანაჰუ ვა თაალა სული აგარცვა წახმედი იმ ქვეყნად მოგკითხავენ იმას ვერ მოასა გასამართლებელი საკუთი არ არის იმიტომ რომ შენ საკმარისი დრო გქონდა რატომ არ ანაზღაურებ არა იასი წინდა იყოს მაგის შესახებ არ ვიცი აფი რაც არ ვიცი იმაზე პასუხს ვერ გავიცი თუმცა ასეთი რამე შეიძლება ახლა შეიძლება საბაჰ ნამაზზე 1 საათით ადრე ადგება კაცი იმიტომ რომ დღე საბაჰ ნამაზამდე იოცება საფაღნევაზამდე 1 საათით ადრე ადგება თეჯუცაც ილოცავს მოუცნის საფაღნევაზაც ილოცავს და დაწვება ამერი იმიტრა ქვე ცოტა გეადვილებს საქმეს ერთი შენიშნა უნდა გავაკეთო აქ როდესაც რომ პიროვნებას ნიეთი აქვს რომ მე ამაღა ინშალლა თეჯუცე და ავდგე ვიტრი რა დაკნას მაშინ? იასისეთე არ დაინოცოს. იმიტომ რომ ვიტრი რაც შეიძლება უკან სალოცავი ბოლოს სალოცავია ეჯუცერო მაგივათ ეჯუცინოცავს იმის მერე ვითს და იმის მერე დაწובה ან სუბჰანალას დელოთ თორემ ვითრი ყველაზე ბოლოს სალოცავია რაც უფრო გვიანი ლოცავ ვითს უფრო უკეთესია დაჟე შომოვალ ალეისალათუ ესლამის დროს რაფეთრომ ჩვენ ახლა იასთა ვითს ერთად ლოცვით ისე არ ლოცვით ვითს დაწოლი ხან ბოლო ხან ლოცვით მაგრამ ჩვენ რომ გავზარმაცდით ამდენს შენახვე მეზარება და გვავიწყდება ასე იქნება ისე იქნება ანდა ჯამეში აზერი მოყრილი ჯემაეთია ეს არის ის არის თვითონ ეს შეიძლება გიმახოლებ და ხელები დამიბანია თვარა და სუნნეთი ასე სუნნეთი ასე ამიტომ მაგათ რამაზანში იმიტომ თარავი ნამაზის მეერე ვლოცვილოთ ვიცით იმიტომ რომ ვიცი რა შეიძლება გვიანელოცე უკეთესია ხო რამეში იაშლოვინა გეიუდო იასი რომ მეტრიულობ მაგრამ არ ვიცი მაგრამ რა თქმა არ ვიცი ანუ იასა და მის შორის მარტივია ხელბარა კი მაგრამ ეს თეატრი ნამაზი ამ იასა შუნდე ჩიმაქ რა არის პეგამბერი იასი ლოცავდა და ისედაც მე